Once again, you astonish with your gifts, Potter, gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen du lytter til Harry Podcast på Aarhus Denne Radio. Mit navn er Nana Bill Cornelsen, og med mig har jeg... Amelie Dallov Hermansen. Ja. <laughs> for, for sidste gang i denne sæson. Ja, det er sådan lidt sjovt, fordi øh, det her det er jo sæsonafslutning, ikke? Jo. Og vi kommer til at tale om øh, den koncert, vi så i Musikhuset, og øh, film 2, Harry mm-hmm. Potter og mhm. Hemmelighedens Kammer. Men det er jo sådan set ikke sæsonafslutningen endnu, for det er jo kun halvvejs gennem bogen, nu hvor vi optager. Ja, vi optager faktisk den her sæsonafslutning lang tid før sæsonen er slut. Ja. Ja, det er lidt misvisende. Ja, man kan sige, I får det jo først at høre, når bogen er færdig, men ja. øh, det må I bare dele med. Så en gang i fremtiden. Ja, det er nemlig det. det er lidt <laughs> sjovt. Ja. Øhm. Ja, det næste, vi sad lige og snakkede om, inden vi gik i gang, at det næste kapitel, vi skal op til, det er kapitel 12 ved polyjuice elixiren Så, øh, så ja, der er lige lidt igen. Vi ved jo slet ikke, hvad der sker i anden halvdel af bogen. Nej, det gør vi så heldigvis, fordi vi har læst den så mange gange, ikke? Men ellers så, øh, så ville det have været lidt mærkeligt. Ja, det er rigtigt. Men det er ja. faktisk også lidt sjovt, fordi vi var jo inde og se den her uh, Harry Potter and the Chamber of Secrets in concert her i tirsdags. Mm-hmm. Og vi kunne jo sidde og følge med i, hvor langt vi var nået selv. Ja. Så da vi kom til det der punkt, hvor vi var sådan, okay, nu har vi ikke været med, nu er vi ikke med længere. Ja, i forhold til bogen. Ja, nemlig ja. der, hvor at de åbner døren ind til Dumbledores øh, kontor, og man er sådan, ukendt land. <laughs> nu sker der noget nyt. men jeg tror, ja. jeg vendte mig om mod dig og var sådan, Amalie, nu er vi ikke med mere. Nej, <laughs> nu, det er rigtigt. Det var der. Det var der, vi nåede til. Ja, ja. det er rigtigt. Det er meget sjovt. Men programmet for i dag, ja. det er jo så, at øh, når vi er lige er færdige med den her lille introduktion, at så sætter vi nogle øh, lydklip på fra Musikhuset. Mm-hmm fra den dag, vi var derinde, hvor at vi først er i forjen, inden det går i gang, og snakker lidt med nogle af Ja, der måske lytter med. Mm-hmm. <laughs> Eller i hvert fald nogle Der var af... faktisk ikke nogen af dem, der var Nej, det er faktisk nu, du lige siger det. De tre par, vi interviewede, de vidste ikke, hvem vi var. Nej. <laughs> Nej, det er også lige meget. Men mm. øhm, ja, vi interviewer nogle af publikummerne inden, og så øh, er der en optagelse fra pausen, hvor vi to bare snakker sammen. Og så er der også en optagelse af dig, der interviewer dirigenten. Ja. Og det foregår så på engelsk, det interview, for han er fra USA, ikke? Jo, lige præcis. En taiwaneser, der så er flyttet til USA. Ja. Så øh, det er en udmærket fin accent, han har. Så det burde være forståeligt for de, for de fleste, tænker jeg. Ja. Øh, jeg har i hvert fald forsøgt så vidt muligt at få det til at være en okay lyd. Det var meget intermistisk. Jeg var nødt til sådan at køre telefonopkaldet hen over min højtaler, <laughs> og så få ham ud af højtaleren, og så selv sidde og snakke i den samme mikrofon, som det så blev op til. Jamen, det var noget råd. Ja. Men det lyder faktisk okay. Ja, jeg synes, at nu, nu har jeg ikke lige fået hørt det hele endnu, men altså, jeg synes, lyder noget okay. Man kan godt forstå, hvad ja. han siger. Og ret sejt, du lige har ud af sådan et engelsk interview, synes jeg. Ja, ja. ja. Altså, de der journalistic <laughs> skills. ja, det er godt. <laughs> og man bliver også nødt til at øh, kunne lidt, kan man sige. Ja. Øhm, men det er i hvert fald nogle gode lydklip, og vi glæder os til at spille dem for dig, men, eller for jer. Og så efter dit interview med dirigenten, så slutter vi det her afsnit af med at øh, sådan opsummere øh, sådan holdninger til filmene, gode og dårlige scener, og mm. jeg har også været inde og finde lidt sådan fakta om behind the scenes, oh. som jeg oh. håber, jeg kan overraske dig og lytterne lidt med. Mm. Ja, det nok, Så det er, øh, det er programmet for denne sæsonafslutning. Yes. Det er lidt noget andet. Det må man sige. Mm. <laughs> Hej Nana. Hej Amalie. Så sidder vi hernede ved øh, Musikhuset. Ja, det er i Aarhus. En, <laughs> det er lidt en anden setting, end det vi <laughs> det plejer. Det sige. Så øh, den her baggrundsstøj, det er simpelthen stemningsstøj. Ja, det kan man vist godt sige. Vi sidder nede i forjøen og venter på, at vi kan komme ind, øh, ja. hvad hedder det, og se koncerten. Det er jo mega fedt. Jeg tror, mm. orkestret er et 80-mands orkester, altså virkelig ja. et fuldtalligt symfoniorkester, ja. vi skal ind og se. Hvor de så ja, afspiller musikken, mens filmen kører i baggrunden. Ikke? Ja, og det er så filmen Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer. Lige præcis. øh. bogen, vi også er i gang med, <laughs> Jamen eller det, har afsluttet. Det hele passer jo sammen, ja. kan man sige. Det går jo op i en højere enhed. Det er jo det. Det føles i hvert fald sådan. Så ja, der kommer efterhånden et par stykker ind, der går stadigvæk tre kvarter, inden forestillingen går ja, i gang. vi er kommet i god tid. Glæder du dig? Ja, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg var jo inde og se øh, Harry Potter og De Vise Sten sidste år, mm-hmm. og det var virkelig en stor oplevelse. Altså, jeg, jeg er egentlig ikke så vild med den film, men det at komme ind den er og meget se... Barnlig. Den er meget barnlig. Men det at komme ind og se den med symfoniorkestret i baggrunden, og den der, hele den der stem, der var musik under hele filmen, mm-hmm. det synes jeg simpelthen var mega fedt. Øh, og det løftede bare filmen til et helt andet niveau. Og jeg kunne forestille mig i den her, fordi den er lidt mere mørk, at det har endnu mere at sige. Ja, der kommer i hvert fald noget mere psykologisk ind over den her, ikke? Og jo. det er faktisk sjovt, at du siger det der med, at der er musik hele tiden, fordi jeg har jo, jeg har jo talt med agenten, og der kommer et interview med ham lidt senere ja. i løbet af den her podcast, og han, han der, der talte vi også lidt om det her med, at der er jo meget af musik, man ikke lægger mærke til, når du normalt ser filmen, men som du selvfølgelig bliver mere opmærksom på, når du ser det på den her måde. Altså det er en helt anden oplevelse at give til folk. Det er sådan mere en, kan man kalde det en 4D-oplevelse? Ja, det, ja, <laughs> hvis man kan sige det sådan. uden øh, vand og sne i hovedet. Ja, ja. Jo, jo. Og godt, der lige springer frem. Ja, ja, men ja. du ved godt, hvad jeg mener. Jo, ikke? Altså, jo. Det, med. det giver et helt, det er en, en anden, øhm, hvad hedder sådan noget? Audiovisuel oplevelse. Ja, en, altså, en anden sans, vi ja, får i brug ja, det er øh, det. øh, end normalt, når man ser film. Der er mere fokus film. på lyd i hvert fald i forhold til, når vi ser filmen, så er det meget bare billeder. Ja. Så jeg tror virkelig, at det her det kommer til at gøre en, en forskel for oplevelsen. Ja. Jo, også for øh, indsigten i, hvor meget musikken rent faktisk betyder for en film. Så jeg tror, det bliver virkelig, ja. virkelig fedt. Ja. Det er jo noget, vi følger lidt op på, tænker jeg, når vi er færdige med at se filmen. Helt sikkert. Så, øh, så synes jeg da lige, vi sådan skal vurdere, det var det, det så den oplevelse, vi håbede, det var? Ja. Altså Fik det, det den stemning, som vi håbede? Det her, det er jo det tjekkiske nationale symfoniorkester, og ikke det danske. Jeg tror, du så det med det danske, gjorde du ikke det? Jo, jeg tror, det var Aalborgs... Ja. jeg kan faktisk ikke helt huske men jeg tror, det var Aalborgs symfoniorkester. Ja. ja. Det tror jeg måske også, fordi jeg var egentlig også lidt overrasket over det her, det var det tjekkiske. Ja. Så øh, jeg, det, jeg bilder mig selv ind i hvert fald, at dem, de havde sidste år, var danskere. Men ja, det bliver en stor oplevelse. Begynder efterhånden at komme ret mange mennesker her. Det gør der jo. Nogen med <laughs> halserklæder på, de fleste uden dog. Kan vide, hvad folk tænker, når vi sidder her og snakker ind i nogle mikrofoner? De tænker, vi er meget underlige, tror jeg. Ja. <laughs> ja. Det er okay. Ja, ja, det er okay. Jeg har godt klar at være underlig. Det ser meget professionelt ud, billeder jeg mig selv ind, så det, de tænker nok, der er nok en mening med galskaben. Det kan man da håbe. <laughs> Ellers så er det bare kikset. ja, det kan jo være, det er lidt kikset. Ah. Ja, jeg håber, der er nogen, der øh, har lyst til at komme over og sige hej. Det må vi jo se. Ja, men spørgsmålet er, om vi har nogen Eller om vi skal gå hen. Ja, det, det ved man jo aldrig. Øh, det er jo ikke sikkert, at der faktisk er nogen, der ved, hvem vi er. Nej, så, øh, det er det ikke nødvendigvis. Nej. <laughs> Vi har jo snakket lidt om, om øh, vi skulle have et øh, glas vin med ind ja. til filmen. Jeg ved ikke, om det er totalt upassende. Jeg synes ikke, det er upassende. Nej. Jeg synes, det, er det er okay med alkohol og Harry Potter i, i samme, øh, ja, det synes jeg. Det i synes samme jeg. Det setting. Ikke... Hej, hvad hedder I? Øh, Nana. Og jeg hedder Rikke. Nå, ej, hvor fint. Er I øh, veninder, eller hvad er jeres relation? Vi er søskende. Søskende, ja. Aha. Har I været inde og se etteren? Øh, nej, nej, det er første gang, vi har prøvet det, men vi ville godt prøve det mm. sidste år. Jamen, vi har det... set alle filmene og læst alle bøgerne, og vi kan rigtig godt lide Harry Potter. Og så var der det her, og så tænkte vi, det, var, det er sjovt, det prøver vi. Men øh, vi er Harry Potter-fans, ja. Yep. så ja. har I en yndlingskarakter? Mm. Altså, jeg kan, godt, jeg kan rigtig godt lide Fred og George Weasley, mm. fordi altså, jeg synes bare, de er sjove, og jeg har faktisk også deres tryllestav derhjemme. Uh, de originale eller fra eBay? Nej, det er ikke lige de helt originale, <laughs> men... det er fair nok til bliver kroner. Jeg ville håbe, det var det originale. Det er det desværre ikke. Det er også fair nok. Jeg tror, alle godt kan forstå, at de der Warner Brothers uh, merchandise, det er lige dyrt nok. Ja. <laughs> Hvad med dig, Nana? Øhm, jeg kunne rigtig godt lide Luna, kan jeg huske. Mm? Fordi hun var lidt underlig. Ja. Og ja. quirky. Hun, hun er sådan lidt... Øh, ja, ja. skytshælden for alle lidt øh, quirky mennesker. Jamen, det er det. <laughs> Ej, det er rigtig fint. Er der sådan noget stykke, som I glæder jer mest til at se i aften? Altså nogen del af filmen, som I tænker bliver særlig god at se på den her måde? Jeg, har, jeg vil bare rigtig godt se alle hvad hedder det, scenerne, hvor der kommer episk musik. For jeg har en idé om, at når først der kommer sådan liveorkester på, så bliver scenerne sådan endnu mere, endnu bedre ja, og sådan mere også. spændende og sådan. Det tror jeg virkelig også. Alright. Jamen, uh, tusind tak for hjælp. Hvad hedder du? Emma. Emma? Ja. ja. Hvem er du her med i dag, Emma? Jeg er her med min farmor. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Er I begge to Harry Potter-fans? Nej, det er hun ikke. <laughs> <laughs> hun, er, hun er simpelthen frivilligt valgt at tage det, med i aften. Ja, som en tidlig fødselsdagsgave til mig. Så. Ej, hvor sødt. Det var en god idé, synes jeg. Ja. Har du været inde og se etteren på den her måde? Øh, nej. Okay, så det, det har det er en first time, ja. Det var dejligt. Har du sådan gået og glædet dig spændt på det? Ja, for jeg kan godt lide Harry Potter. Mm. Ja, men det kan jeg godt se ja. med Hufflepuff tørklædet. Ja. ja, det er ret sejt. Har du læst alle bøgerne? Ja. ja. Flere gange måske? Ja. ja. Har du så en yndlingskarakter? Øh, Draco. Uh. Okay. Bad boys. Nej, en Hufflepuffer. Det er lidt sjovt. Ja. ja. Det er fordi, han er pæn i filmene. Ej, men Tom Felton er også en rigtig pæn ung. Ja, det er Det er jo også noget til at give dig. Er der noget sådan sted i filmen i aften, du tænker bliver sådan særlig godt at se på den her måde? Øh, der, hvor han kæmper mod basilisken. Ja, det tænker jeg også, at ja. er meget dramatisk musik, ikke? Ja, og så kigger jeg væk, når æderkopperne er der. Uh, der er lidt øh, noget... Det gør jeg også. <laughs> Arachnofobi måske, eller hvad? Nej, det er fordi, de er store og prøver på at æde et lille barn. Det er mere det, derfor. Det er også fair nok. Tusind tak. God aften. <laughs> hvad hedder du? Jeg hedder Sine. Hej Sine. Hvem er du her i aften sammen med? Jeg er sammen med min søster, der kommer gående lige der. Dejligt. <laughs> Det kan godt være, at din søster lige vil introducere sig. Hej. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Emilie. Hej Emilie. Hej. Ej, hvor dejligt, at I er her i aften. Har I glædet jer? Ja, det har vi i hvert fald. Det er en fødselsdagsgave fra min søster til mig. Uh. Så øh, vi glæder os rigtig meget. Det står godt. Er I begge to øh, Harry Potter fans? Ja. Store Harry Potter-fans. Ja, ja, ja. ja. Jeg blev lige mega... Uh, <laughs> den holdt en tryllestav derovre. ja. Den kom ja. så ikke øh, ned i lommen, kan Nej. jeg mig. Til studerende. Ja. ja. Så, øh, ja. Ja, det gør sgu <laughs> ja. en, tryllestav. Ja, okay. ja. så det må blive en anden god gang, når vi lidt flere penge. Ja. Ja. Er der noget, I glæder jer til i aften herinde? Sådan en speciel scene i filmen eller et eller andet? Altså, jeg glæder mig lidt til, øh, når Dobby han kommer. Mm. Men det, det er sådan, fordi jeg bare synes, han er så sød. Og så glæder jeg mig egentlig også lidt til at se, hvordan og hvad ledelsen med musikken, fordi den har man ikke lagt så meget mærke til igen, når man egentlig normalt har set filmene. Altså sådan, så, sådan, ja, hvordan det sådan er anderledes, ikke? Ja. ja. Hemmelighedens Kammer er nogle af jeres favoritfilm, det kunne jeg ikke forestille mig. Eller, hvad? <laughs> så er det allerede slemt til det. Nej. Nej, fordi det, det, er et meget ledende spørgsmål. Det er et meget ledende spørgsmål, men jeg tror stadigvæk, det er rigtigt nok, er det ikke det? Jo. Altså, jeg sagde lige til Signe, at jeg var sådan, nå ja, det er hemmelighedens kammer. Jeg troede faktisk, det var de vise sten. Eller ikke, mm. men også sådan, fordi jeg tænkte, nej, ah, det er den, de skulle vise, fordi den kommer man rigtig ind i stemningen i ja, sådan Harry Potter. Det, fordi det er der, den ja. der John Williams musik, hvor de bruger sådan, altså starter den ud med ja. de der meget ikoniske numre, ikke? Ja. ja. ja det, det kan lidt noget andet, etteren. Men det er jo... Men to, og det er også fordi, det er toren. Toren er altid sådan lige... Altså, den er jo men, altså, god, altså, den er god. Den er jo ikke lige så god som... Bogen. Bogen. Ja, har øh, købt vin. Ja. Jeg vil bare sige tak, fordi vi har tænkt os at gøre det samme, og vi kunne ikke rigtig finde ud af, om det sådan var passende. <laughs> Det er vi de eneste, der har <laughs> vin. Men vi gør det også. Vi gør det, også. det var Emil, der kom ind, og hun var sådan, skal vi ikke lige have et glas vin? Jo, det skal vi. ja, så jeg er rigtig glad for det. Jeg synes det også, det passer godt sammen. Ja, jeg synes også sagtens, man kan det. Ja. Ja, det må man gerne. Harry Potter-film med rødvin og hvidvin. Det, det kan man godt i den her alder. Ja, det synes jeg også godt, man kan tillade sig. Ja. Jamen, øh, tak for, at I ja, være med. Velbekomme. Velbekomme. <laughs> så sidder vi her i pausen, Nana. ja. Hvad synes du? Jeg synes virkelig, det er fedt. Altså, jeg synes, det er... Hov, nu skal vi lige rejse os op. Det er ikke sådan, når man sidder med optageudstyr og fylder det hele? Nej, <laughs> inde i øh, pausen. Lige præcis, lige præcis. Ej, men jeg synes, det er noget helt særligt. Det må jeg nok sige. Ja. Altså, og vi har også bare nogle fan fantastiske pladser. Ja, det må man sige. Vi, vi sidder virkelig godt. Vi sidder på 8. række, mm-hmm. øhm, og kan jo se det hele, uden at få ondt i nakken. Det er jo perfekt. Det er præcis. Man kan overskue hele orkestret. Ikke? Man kan se, hvad alle sidder og spiller. Ikke? Altså, jeg har lige sådan lidt svært ved dem på de allerbagerste rækker. Ja, de vi står er, lidt i mørke. Ja, ja, fordi de er næsten de er bag skærmen, hvor at, at filmen bliver spillet. Men alle de andre, violinisterne og dem, der sidder og spiller cello, ja dem kan, man, øh, dem kan man virkelig se, når de går i gang, og hende, der sidder og spiller på harpe. Man ja, kan, man kan virkelig... jeg også meget på. Jamen, det er dybt fascinerende. Man... Jeg, jeg veksler sådan meget mellem at kigge øh, op på skærmen, ja. og så på at kigge ned på musikerne, fordi nogle gange, der var sådan et rigtig fedt stykke på et tidspunkt, ja. hvor de vekslede mellem at og sådan, øh, slå på strengene på den mm-hmm. ene mhm. side over ved braser og celloer, ja. og hvor de så øh, brugte øh, den der øh, stang over ved violinerne, og så mm-hmm. byttede de sådan hele tiden. Ja. Var det ikke måske under kritisk kampen? Jo, det kan godt være, det var det. Ja, det var meget, en meget hektisk scene, ja. hvor der virkelig øh, kom fart over feltet, hvis man kan sige det sådan, ikke? Jo. Og det var også det samme under øh, den, vores øh, famøse car chase, hvor øh, den flyvende bil er ved at blive øh, indhentet af ja, toget. Ja, der var ja, ja. altså voldsomme lyde, ikke? Der kom virkelig gang i det. Men der kigger jeg nemlig også, der ja. kan jeg mærke, at jeg automatisk kigger meget ned, også. fordi at jeg vil gerne sådan se deres... Øh... Følge med i, hvordan det fungerer nede ved orkestret. Præcis, ikke? og, og hvilke instrumenter det er, der spiller hvornår ja. og sådan noget. Det synes jeg er ret fascinerende. Det er det, og det er meget fedt det der med, at man sådan kan sidde og differentiere, okay, når nu det der det er celloen, og det er violinen, der kommer ind der, og så kan man ligesom sidde og følge med. Ja, så kommer der lige noget blæs lige og noget, øh, hvad hedder sådan noget, både messing og træ øh, blæs. <laughs> Jamen, det er helt rigtigt. Vores dirigent han sagde også lige inden øh, forestillingen gik i gang, at nu fik vi ligesom et øh, look behind the scenes ja. på, hvordan sådan noget ja. her rigtig bliver spillet, når det bliver indspillet til filmen. Præcis. Og det, er, det fornemmer man også. Ja, det gør man virkelig. Lægger jeg mærke til meget mere i forhold til, okay... De hvorfor, små detaljer. Ja, hvorfor ja. gør de det? Hvorfor laver han det der mærkelige ansigtsudtryk nu? Hvorfor er der ikke nogen, der reagerer på det her? For eksempel i forhold til, at øh, vi får at vide, at Harry han øh, kan høre stemmer og han kan snakke slangevisken næsten på samme tidspunkt. Ikke? Mm. Og der er ikke nogen, der rigtig vælger at koble det. Nej, det er meget, det er meget, meget underligt, fordi det er ret oplagt, at der er en sammenhæng mellem det, at han kan høre slangen, og så hvad det er, der er, han... altså hvad det er for et uhør, ikke? Jo, lige oh. præcis, lige præcis. Man er det er sådan, rigtigt. I bøgerne, der er det ligesom en mere langstrakt proces, ikke? Hvor de ikke sådan nødvendigvis bliver sat op mod hinanden. Ja. Men det gør de virkelig her i filmen, så man er sådan lidt, også, Hvorfor, øh, Hermione? Er du ikke lige med på den her? <laughs> Vi har også lige haft den her scene med duelklubben, ja. øh, lige inden pausen næsten. Og det var, den, altså, det var lige præcis så kikset, som jeg huskede det, det der med, hov, skal vi lige rejse os op igen? Ja, det tror jeg. Det var lige præcis så kikset, som det du husker. Ja, det der med, at han står i så lang tid og, og snakker til den der slange, hvor man er slet... det, ser decideret, det ser dumt ud. Det ser decideret ud, som om, at han opildner den. Ja, det gør det nemlig. Altså, ja. han, det ser, fordi han sådan gentager det der tre gange, ikke, hvor han står og siger, lad, vi, vi hører det jo ikke, vi hører ham jo stå til slangevisken, men der, hvor han siger, gå væk fra ham, eller sådan et eller andet. Stop et eller andet eller retning. Han står virkelig og går hen mod den der slange, og sådan, bliver nærmest selv helt hypnotiseret af den. Ja. Mm. Sådan, Okay, det er så sygt mærkeligt ud. Det ser meget mærkeligt ud. Jeg forstår godt, hvorfor at alle andre tænker, øh, hvad er det, du laver? Noget andet, som øh, jeg synes er ret fedt ved at se det her i Musikhuset, det er, at øh, dirigenten lagde op til, inden filmen startede, at man skulle råbe og huje ja. og klappe og sådan noget, når at man ligesom blev fanget af filmen. Ja, så når ens yndlingskarakter kommer, mm. eller når der er en fed scene, ja, så skal man ja. klappe og sådan ligesom, øh, eller sige bue, hvis det, det er, rigtigt, det er øh, et eller andet ubehageligt. Altså ja. sådan, det, det, og det gør folk virkelig. Ja. Der er total stemning, og det er også med, synes jeg, til at man får hele oplevelsen. Ja, det er rigtigt. Jeg vil sige, øh, et af de største bifald, vi fik, det var øh, godt nok, da vi fik introduceret Snape. Ja, Snape, ja, ja. da han kom på. Ja. Men jeg vil også sige, at øh, i bøgerne er selvfølgelig Dumbledore der er yndlingskarakter. Mm. Men i filmene, der er det helt sikkert Snape, fordi Alan Rickman ja. spiller fan. Jeg synes, han er den aller, allerbedste skuespiller af ja, alle, der han er, er med i filmene. så dygtig. Ja. Og Dumbledore, han, i de første to film, der er han lidt, lidt gammel. Ja. Og så bliver han erstattet, jeg kan ikke huske skuespilleren heller, men øh, det er så Michael Gambon, der spiller ham i de efterfølgende film, og han er lidt for aggressiv. Jamen, ham kan jeg bedre lide. Jeg kan bedre lide aggressiv Dumbledore, Jamen, end jeg kan lide øh, gammel Dumbledore. Det kan jeg også. Men han er stadigvæk ikke sådan helt der, hvor jeg sådan ser Dumbledore. Han, Nej. han passer ikke helt ind i rollen, synes jeg. Nej. Øhm, men Snape Altså, ja, der klappede folk godt nok. Ja, den er skrevet til ja. Alan Rickman, den her rolle. Øh, også øh, ved Dobby. Der var der godt nok også øh, meget huden det var der. og klappen. Men ikke ved Harry. Nej, ikke så meget. og øh, der var rigtig meget ved Ron. Ja. Men heller ikke så meget ved Hermione, synes jeg. Ej. Der var men lidt, var, men ikke så meget. Det var mange, der sådan blev introduceret lidt på samme tidspunkt, ikke? Og vi havde jo. lige set Hagrid, og nu var vi blevet ved at blive lidt mætte, tror jeg, af at få introduceret folk. Ja. Der var også meget der, da Fred og... Øh, det var selvfølgelig samtidig med Ron. Det er nok derfor, der kom så stort en plads. Ja, der var både Ron, Fred og George på samme tid ja. i billedet. Ja, lige præcis. Så, ja. så jeg tror også, der er noget med det at gøre. Men også bare det, at folk griner. Det synes jeg er ret... Jeg gør det også selv. Ja. Men det er ret fantastisk, når man tænker på, at det her det er en film, som folk har set mange gange. Højst ja. sandsynligt, ikke? Oh. Mange gange. Oh, at man stadig kan blive fanget, øh, er det på den måde, man kan leve sig med og grine og sådan mm. Det synes jeg er øh, så fedt. Det er helt rigtigt. Og det er helt sikkert også med til den stemning. jeg, jeg synes også igen det der med at få den op på storskærm, ikke? fordi du lægger mærke til de der små, sådan de der mere subtle jokes, hvor der er nogen, der siger noget, og der er så en, der løfter et øjenbryn eller sådan, præcis. Det er sjovt, du lige siger løftet øjenbryn. Ja. Det er første gang, jeg har lagt mærke til det i filmen. Det er den der, øh, hvor Glitterik han siger, åh, bare jeg havde været her øh, med Madame ja. Nøje, så kunne jeg have reddet den der kat. Ja. Og så med Gunnergold, hun laver bare sådan helt diskret løftet øjenbryn, ja. hvor hun bare laver sådan en, ja. øh, right. Og det har jeg <laughs> aldrig lagt mærke til før. Ja. <laughs> Men det er også det der med, at man ser det måske på en lille skærm. Oh, jeg tror, vi er ved at gå i gang. Ja, jamen så må vi hellere øh, stoppe for nu. Vi, øh, vi skal til at se halvdelen halvdel. Hi. Hello. Hello. Is it uh, Mr. Xin Hong Zhong I'm talking with? Uh, yes, I am. This is Shi Hong Yang, yes. Okay. Perfect. Um, well, I should probably start out with telling you a bit about myself. I am part yes. of the podcast called Harry Podcast. Mm -hmm. And uh, we, of course, talk about Harry Potter in general and the whole universe. And mm -hmm. since we're coming in to see the concert here on uh, on Tuesday, we would like to get okay. like a a view behind the scenes, if you can say it like that. Sure, okay. sure. I'd be happy to share some stuff with you. That is just great. Thank you so much. Could you yeah. um, start out with telling me a bit about yourself? I am originally from Taiwan, but I moved to the States when I was very young, around 10, 11 years old and I've studied music in the United States okay. since then. And uh, now I, I'm a violinist, uh, a, violinist, violin player. Yeah. And but now I do more conducting than play the violin. Yeah. Oh. And I do many works with many different films to project it uh, live, like what you were about to see on Tuesday. Oh. That's really interesting. Yeah. So your specialty is is kind of changing movie music into like big concert setups. Yeah, yeah, yeah. These days, I've been doing more concerts in terms of uh, performing the soundtrack live, okay. syncing to the to the movie. Yeah. All right. What other movies have you done like this? Um, we have uh, all three of the Lord of the Rings. Um, there are gladiators. Godfather, oh. and uh, some DreamWorks animation stuff. Okay. Um, of course, Harry Potter, <laughs> and there's many more okay. that will soon, hopefully, that we will bring to the audience. Yeah, that sounds really good. Yeah. Um, Great. Do you have what like what is your own relationship to Harry Potter? If I can ask you that. Uh, my own relationship is um, I read the books when they hmm. came out, and uh, then of course I watched all the movies. Of course. So and so yes, I I'm a fan of Harry, <laughs> and uh, but now that I work on these films, I love the music much more than oh. the movie. Yeah, because then it's to be able to play and perform the music and to share um, the experience, the magic with with the audience. That's what I enjoy now more than the actual film. Oh. <laughs> Yeah, it's funny because you know sometimes you work so much with something that you end up mm-hmm. disliking mm -hmm. it, but it's great yeah, when it's the yeah. other way around. Yeah, no, it's it's it's good. Um, the music is always fantastic. John Williams' music, mm -hmm. is, you mm-hmm. know, is so iconic Yes. Everybody knows it, and um, and for us to be able to perform that and to share that with the audience, and it's a great gift that we we can do that. And um, and when you see the audience reaction mm-hmm. and the the magic and the joy that our performance bring to the audience, then it's worth it. Uh, it makes you want to do again and again uh, a good job. So so you could see more of these happy face yeah. <laughs> in the audience. Of course, yeah. it's also very interesting, I guess, during a concert like this where everybody knows the music already because, as you say, it's so iconic. It's like a, a popular culture thing. Everybody yes. has seen Harry Potter. Exactly, exactly. And and our goal is to try to make it as seamlessly and as close to the original okay. movie score um, as possible. Mm-hmm. Um, but the, the extra layer is that it is live mm-hmm. performance. So, so the emotion that the music will bring to the audience, it's much greater than just hearing the music from, let's say, a DVD. Yeah. Uh, yeah. So when you actually see the musicians in action, mm-hmm. you are getting a behind the scene um, while the concert, while the movie is going on. Yeah, that is you true. get to see the yeah, you get to see the makings of mm-hmm. the soundtrack uh, while everything's going on. Oh yeah, that's true. How yeah, yeah. how was it translating like the movie music into like a fully manned orchestra? But I because I think the process must have also yeah demands something. Well, yeah, I mean, um, all of these soundtracks um, were originally written for, you know, for this or specific mm-hmm. orchestration already. John Williams had this big orchestration when he recorded the these soundtracks, mm-hmm. and um, I think what um, Warner Brothers and the Cine Concerts and the company that's involved mm-hmm. and we put together the score. Uh, pretty much put together like a puzzle mm-hmm. um, from a pre-existing, already finalized work, okay. and to then put that all together and link it all together so that it is in one continuous form mm-hmm. of performance. Yeah. Yeah. But I guess it must also be interesting for you to perform while a movie is playing, isn't it? Uh, it is. It is. It's um, it's very different experience um, because it is in real time. Yeah. Um, and there is, you know, um, seconds matters mm-hmm. in in a performance like this. So so it's um, sometimes stressful, <laughs> <laughs> but uh, but most of the time it's exciting um, to be able to hit a certain plays with the mm-hmm. music, with the, certain parts of the film. You know, um, I think that is, uh, but the challenge is always again with um, you're performing with real time. Mm-hmm, of course. Yeah. Is, is, there a particularly difficult sequence? Um, there's always, you know, when there is large orchestration mm-hmm. and fast music, you know, the, there's always possibility mm-hmm. of, of, these challenges. Um, but uh, for example, you know, the Quidditch match mm-hmm. and or the flying cars, um, these these um, fast these paced. numbers. Yeah. Yeah, very fast paced um, or some of the spider music, mm. um, the Aragog spider music at the end. Yes. And they're all so iconic, and but they also they go by so fast mm-hmm. that that we really need to stay alert and on top of it for for we, for us to achieve mm-hmm. the timing. Yeah, of course, of course. Yeah. But you you said um, at the, at first you've also conducted for the other Harry Potter movie, so you also did the first one, I suppose. Yes, I have. Yeah. Yes. But have you worked with any of the others, or are we just at number two now? Um, I myself am, am on number two. Okay. But I do believe um, there are three, and uh, four is premiering okay. very soon. Okay. So every year we're trying to bring at least one other um, Harry Potter to life. Mm. Um, so, uh, so we hope that this is the second movie now here, mm-hmm. and we hope to bring back many more the rest of the movies. Yeah, for the audience. It does seem like people really like this experience with coming in and watching the movie with a full ensemble like this. Yeah, yeah, it's a very unique and special experience, yes. and sometimes it's very difficult to explain what this experience is because it is such a new experience yeah. for many audience. But um, all I can say is if people can share it with their friends mm-hmm. and bring them and to share the magic of, you know, letting the story tell you the music yeah. of the movie um, I think it will be a fantastic experience for everybody. I am looking very much forward to doing it too. Yeah. But I'm also thinking, yeah. since you've done the first one and the second one now, is there a mm -hmm. favorite piece? Since you um, yeah work with the music not, like this, not so much a favorite. You know, um, there are favorite movements that mm -hmm. I mm-hmm. have. Yeah. You know that I I I enjoy especially um, the second movie, the Fox theme, mm-hmm. um, the the Phoenix theme. Yeah. That to me is very beautiful. It's very iconic. It is. Um, you know, and the, from the first movie, uh, when Hedwig yes. flies through the air, that beautiful sequence. Yes, that um, is magnificent. It, it, yeah, it's magnificent. And or you know when you when the children are going through Hogwarts mm. for the first time, and you see that or see the Hogwarts Express. Yeah. Um, all of those music, they're all very iconic and, and very memorable for me. Yeah, that is true. And yeah, yeah. So there are many, many music to keep me entertained. <laughs> that is good. That is good. I'm thinking, how long does it actually take to set up a concert like this? Uh, musically. Yeah. You mean? Yeah. With the whole um, orchestra and everything. Yeah, the the orchestra we always work with professional orchestras, mm-hmm. and um, we don't normally have too much time mm-hmm. for rehearsals because our busy schedules. Mm-hmm. But uh, we will probably put together. we could have uh, two big rehearsals, mm-hmm. and then we could perform. Oh damn! That is so, fast. Uh, yeah, yeah. So so we have very limited amount of time yeah. to achieve something. Um, but uh, I think so far the the Czech National Symphony that mm-hmm. uh, we're working with here, they're doing a very good job. Um, you know, performing this um, day in and day out. Yeah. And and I think that for you know for them, it's also to be able to keep the stamina yeah. to play consistently for three hours. Yeah, of course. work through a movie. Yeah, it's a long movie. It is. It's a really long <laughs> movie, and also if you move uh, further onto the like the fourth movie is also incredibly long. <laughs> Yes. So that is gonna be yeah quite a quite a thing to do, sitting sure, and playing. Sure, sure. And also, I think it's very yeah. interesting because when you watch the movie as just a normal person, then you don't think so much about the music. You don't realize no, how much background music there is. So it is. Sure. Yeah. Yeah. yeah. That's that's uh, part of our goal, and uh, to bring more attention. Yeah. And um, to the music, and and let the audience experience the the magic of telling the story through ah. music. Yeah, I get that. That makes yeah. a lot of sense. Um, how long have you been touring with uh, this concert, and where have you been? Uh, we have um, for this tour, we have now performed in Norway. Mm. Um, now we've done some concert in Sweden, mm -hmm. and uh, now we're here in Denmark, and we will have more concerts in Denmark um, we will have in Aalborg, mm-hmm. Aarhus, uh, Sol- Solenberg, Solenberg. Solenberg, yeah. Yeah, yeah, yeah We have mm-hmm. another concert. Yeah, and we have two concerts today here in uh, Copenhagen. Oh, yeah. So, yeah. Okay, and when you're done with Denmark, will you move on or is that the end of the tour? Do you move further on to the rest of Europe? Uh, no, for after Aarhus, I the this section of this period of mm-hmm. the tour will uh, finish, mm-hmm. and uh, I go home back to my family <laughs> for a little bit, and then continue to go to other places for work okay. to to bring this to other audience. Um, I think my next one is in South Carolina. Oh. <laughs> yeah. And then uh, then I also do it in do I do something in Korea mm-hmm. and I do something in Taiwan. And also I, with Potter? I yeah, some Harry Potter. <laughs> and uh, and I will be back in this region in maybe August yeah. in Iceland. So so doing the second movie for the, the Lord of the Rings. So. Okay. So yeah, it keeps me quite busy. <laughs> <laughs> yeah, I can hear. I can hear. Yeah. But um, this uh, this Czech National Symphony Orchestra uh, is this the one you usually work with, or does it change from the production? Um, it changed from okay. production to production. Okay. Um, you they this Czech National Symphony Orchestra, they will be touring with me throughout the whole duration. Yeah through Scandinavia. Okay. But uh, when I go to South Carolina, then mm-hmm. it's with the you know Charleston Symphony, yeah. and and when I go to Taipei, Taiwan, it's with the National Symphony mm-hmm. over there. So we always work with the local um, professional orchestras. Yeah, that makes a lot of sense. Uh, yeah. One last question: Can I ask you how big is the orchestra? How many people are playing in this? There are about 85 people 85? that's performing on yeah. Oh, that is so many. On stage. Yeah, yeah. That is so, so and all of them are playing. Uh, especially, you can see the percussion. Mm. There are so many players, but they're constantly switching instruments. There are so many things to cover. Yeah, of course. So, yeah, it will be a very cool and exciting um, scene for the audience, I think, to be able to watch how the magic is being made yes. on the spot. Yeah. I think so too. I think so too. Um, do you have anything else to add? Because I don't think I think I've gotten all my questions actually out. Great. No, no, that's that's wonderful. If yeah. I if I have helped you and you answer have. anything, that's that's what I'm here for. So. <laughs> I'm that's, happy I could do that. That's really great. I'm looking very much forward to coming and listening and seeing the whole thing yeah, on yeah. Tuesday. Great. It will be wonderful to meet you. Please come and say hello. Oh, yeah, I would like to do that. <laughs> Well, yeah, great. Thank you very much for your time. My pleasure. Okay. Good. Have a good day. You too. Hi, hi. Yeah. Okay, bye bye. Ja, man kan vist godt høre, hvor excited vi var <laughs> ja. i de her små lydklip. Især det øh, fra inde i pausen, tror jeg, at øh, der var der altså ingen tvivl om, hvor meget vi var oppe at køre. Nej, ja. det var altså bare en god oplevelse. Ja. Men ting er, om vi lige sådan en skulle forklare setupet, tænker jeg. Ja. det er jo <laughs> ikke de fleste, der har hvad hedder det, været inde og se en filmkoncert på den her måde, tænker jeg. Nej, konceptet er jo det her med, at der er et symfoniorkester på på scenegulvet, og så er der en kæmpe storskærm ovenover symfoniorkestret, hvor filmen så bliver vist. Ja, og så spiller symfoniorkestret jo så musik undervejs i filmen. Mm-hmm. Og det er jo så alle de steder, hvor der vil være filmmusik, underlægningsmusik, det er så det, altså orkestret spiller i stedet. Så al musik er simpelthen fjernet fra filmen som de så spiller i stedet. Og det er jo sjovt, ikke? Fordi man lægger jo ikke rigtig mærke til den her musik på samme måde, når man sidder og ser filmen bare sådan på en almindelig tv-skærm, ikke? Så er det bare sådan lidt i baggrunden men det bliver meget dramatisk og sådan voldsomt, når man sidder og ser det på den her måde med et fuldt orkester. Ikke? Ja. Er det gør noget helt andet ved, ved selve oplevelsen. Ja, det synes jeg virkelig. Det var øh, virkelig noget særligt, og det var også et kæmpestort orkester. Det var 80 mand eller sådan noget, ja, mener jeg, at ja. dirigenten sagde i hvert fald. Og man kunne ikke sidde og se, hvad alle lavede hele tiden, fordi der var nogen, der sad helt bagved. Så nogle gange, der fandt jeg sådan mig selv sidde og tænke, hvor kommer den der lyd fra? Hvad er det der? <laughs> ja. Hvad er det for et instrument, der laver den ja. lyd? Og jeg kunne ikke lige finde ja, den Jeg prøvede sådan at kigge efter, sådan, hvor er det henne, hvor er det henne. Ja, lige præcis. Ja. Det havde du også, eller Ja, det gjorde jeg også, det gjorde jeg også. <laughs> ja. Der var især sådan en lidt sådan spøgelseslyd, sådan... Mm. Hvor jeg var sådan, hvad fanden er det? Er det sådan et eller andet elektronisk, eller... Nej, den lagde jeg ikke mærke til. Nej, men det var heller ikke en spøgelseslyd, men hvis jeg, hvis jeg fandt stykket, så tror jeg godt, jeg kunne ja. vise dig, hvad det var men Du ja, okay. ved sikkert godt, hvad det er for et instrument. Men jeg sad bare var sådan, hvad er det? <laughs> <laughs> ja, han. Mm. Mm. Nej, men øh, tusind tak til Musikhuset, det må vi heller lige sige. Ja. Yeah. Fordi øh, det var sådan set nogle gratis billetter, vi havde fået. Det var, det var fedt og ja. Yeah. dejligt. Og tusind tak for det. Det er mm. vi virkelig glade og taknemmelige for. Det er en rigtig god oplevelse i hvert fald. Altså man kan så sige, alle, alt det, vi kommer ud med i den her podcast, det er vores egen holdning. Det er fuldstændig vores egen holdning. Vi har ikke fået noget manuskript fra <laughs> Musikhuset, hvad vi skulle sige. Altså det er både plusser og minuser. Nu har jeg bare primært plusser, fordi jeg synes, det var så god en oplevelse. Yeah. <laughs> Men øhm, altså, det er sådan set de minuser, jeg har, det er egentlig filmen. Altså, <laughs> det er jo ikke musikhusets skyld. Nej, det er det. <laughs> Ja. Det kan man jo sige. Jeg tror også, vi kommer til at sige det til, i et af vores interviews måske. Øhm, til, ja. til nogle af vores øh, publikum, der var inde og se den. Sådan, Jamen, det er jo ikke nogen yndlingsfilm, det her. ja, du, du lavede et meget ledende spørgsmål. Men jeg går ud fra, at det her ikke er jeres yndlingsfilm. ja. ja. Men altså, det er jo også sådan lidt Ah, vi ved jo godt, at hvis folk de har en yndlingsfilm fra starten af serien, ikke? så er det typisk etteren. Fordi den er sådan meget ikonisk. Ja, det er så overhovedet heller ikke min. Nej, det ved jeg godt, ja. det ikke er. Men du ved, hvis det skal være fra starten, hvis det skal være de mere barnlige film, så er det typisk etteren, man tager. Ja. Jeg tror også, der er ret mange, der har treeren som yndlingsfilm. Ja. Men jeg synes aldrig, jeg har hørt nogen sige toeren, hvad der er deres yndlingsfilm. Og det er en udmærket film, sådan set. Jeg synes, den er bedre end etteren. Ja, men etteren er ligesom noget særligt, fordi det er jo der, det sådan ja, ja, starter. fordi der er så meget, der er blevet introduceret, det er rigtigt. Lige men præcis. jeg kan godt lide, at toren er mere dyster, og jeg ja, kan godt lide, at skuespillerne godt. spiller bedre. Ja, enig. Jeg kan huske, da vi lavede sæsonafslutningen på bog 1, mm-hmm. der snakkede vi jo også om film 1, hvor vi også kommenterede meget på øh, især Hermiones skuespil, mm-hmm. eller Emma <laughs> Watsons. Din mimik, der var, var sådan helt crazy, ikke? Totalt overdrevet. Altså virkelig øh, ikke så troværdig. Og så tænkte jeg bare lige på Harry, der slet ikke har nogen ansigtsmimik. Ja, han er bare sådan stoneface hele filmen igennem. Ikke? Så bare altså. ud, som om han er skæv. Ja. Altså, der vil jeg sige, det er lidt anderledes i det der, ikke? Der, er, der, der, sker der lidt mere. Men han er nogle gange sådan lidt, hvor sådan, dit ansigtsudtryk er sådan lidt, for, lidt forkert i forhold til, hvad du skal til føle situationen. Lige nu. Ja, lige ja. præcis. Ja. Oh. Men jeg vil sige, det, jeg synes, der er sket en tydelig øh, forbedring fra film 1 til film 2 i deres ja, skuespil. det vil jeg ret i. Øhm, især øh, Emma Watson, ved jeg, øh, efter film 1 havde også øh, bedt om at få noget mere skuespilstræning mm. til film 2, fordi hun vil gerne blive bedre. Ja, og det har de jo så godt. fået alle tre, og det kan man så også godt se. Det er det her. Hvornår, hvor gamle var de i, i etteren? Der var de vel også sådan noget 11-12, var det ikke det? Jo. Og så er de... Jeg tror, de var 10, 11 og 12, hvis jeg husker okay. ret. Ja. De er, der er alligevel ret stor forskel mellem dem så, eller hvad? Ja, altså, jeg ved ikke lige helt præcis. Det kan godt være, der var to, der var 11, og der en, der var 12. Jeg kan ikke lige helt huske det, men altså, det var der omkring. Mm. Men altså, det er, bedre gjort, end vi nogensinde kunne gjort, kan man sige. Ja, ja, selvfølgelig. Men, men det er stadigvæk ikke fantastisk. Altså, det er ikke din Oscar. Ej, det, det, men det synes jeg så, at de bliver, man kan tydeligt se, at de det udvikler man. sig det gennem filmene allerede her. De bliver markant bedre, det gør de virkelig. Jeg synes, Ron og hans ansigtsudtryk, de kommer altså virkelig også til at shine i den ja, her igen. Ja, han kommer med mange gode, faktisk. Især her, hvor han sådan knækker tryllestaven, ikke? Jo. Og hans ansigt, det er bare sådan helt... Det er sådan helt, øh, <laughs> ja. ryk, hvad kan man kalde det, sådan rynket sammen, og ja. den der grimasse, han sådan kan finde ud af at lave. Robert Grint, det er bare, det ser så grinerende. Også i øh, den der scene med Argok ude i ja. skoven, oh, ja. hvor han er ved at gå i panik, den spiller han altså rigtig godt. Ikke? Sådan, ja. han er Can god. we panic now? <laughs> <laughs> det er så rigtigt, det er så ja. rigtigt. Uh, man kan sige, altså den her gang, da vi anmeldte den første film, mm. der sad vi jo så den sammen, inde på mit værelse, Ja. <laughs> øh, og skrev noter imens. Ja. Vi stoppede ikke filmen, men vi sad og havde hver vores sådan, noteark, så vi ligesom kunne dykke ned på nogle specifikke ting. Ikke? Det gjorde vi ikke den her gang, fordi mm. vi var sådan lidt, nu var vi inde og se det i musikhuset, og vi skulle nyde det, oplevelsen for det, det var. Vi, vi var ikke på arbejde. Vi havde lyst til ligesom at få oplevelsen med, og ikke sidde og bruge al tiden på at anmelde. Hvis der nogensinde er nogen, der har prøvet det, at vende i biografen eller et teaterstykke for at lave en anmeldelse, så ved man godt, at så er man på arbejde. Så er det ikke for skyld længere. Mm så vi trækker lidt på vores egen hukommelse i forhold til, øh, til filmen på den ja. her. Det er ikke helt lige så dybtegående, som det var med den første. Nej, men så bliver det også lidt mere overordnet, ikke så slavisk en gennemgang. Lige præcis, lige ja. præcis. Men altså, jeg synes stadigvæk, nu fik vi sådan lige snakket færdigt om, om koncerten, mm. jeg synes stadigvæk, det var en eminent oplevelse. Det synes jeg altså virkelig. Det vil jeg anbefale alle at gøre, hvis de har set filmene tilpas mange gange. Ja, jeg vil også sige, at jeg synes, man skal for det første kende historien. Ja, man skal ikke hive nogen ind, som ikke er Harry Potter-fan. Nej. Altså, fordi hvis man rigtig skal nyde filmen, så skal man også kunne, altså, eller nyde musikken, så skal man også kunne øh, slappe af. Altså det gør, ja. at man skal kunne zone ud og vide, ja. hvad der er foregået. Ja, lige præcis. Fordi det gør, kommer, eller det gør jeg i hvert fald. Jeg mhm. zonede mm. ud mange gange, hvor jeg slet ikke fulgte med i filmen, ja. jeg bare sad og nød musikken og kiggede på musikerne. Sådan her. Så hvis jeg ikke havde kendt filmen så godt, som jeg ja. gør, så havde jeg misset nogle pointer. Det er nemlig det, fordi man bliver totalt overvældet. Det er virkelig sådan to ting, man skal kunne forholde sig til på samme tid. I hvert fald, ja. hvis man vil have den fulde oplevelse med ved den her kombination ikke, af både noget audio og noget visuelt. Ikke? Jo. Så hvis man beslutter sig for, at man kun vil sidde og kigge på filmen, så er det, så er det spild. Så skal man bare se filmen. Og hvis man kun vil sidde og kigge på musikken, så kan man også bare, det ved jeg ikke, tage ind og se et hvert andet orkester. Men hvis man skal have den her sådan samlede oplevelse, så bliver man nødt til at kunne håndtere, at man ikke skal sidde og følge med i filmen hele tiden. Ja, så må man veksle. Lige præcis, fordi så sidder man og kigger på violinisterne, og så sidder man og kigger på, hvordan dirigenten, han står og kigger ned på sin skærm for at vurdere, okay, hvornår er det, mm. det næste stykke går i gang, også de der ting, ikke? Så på celloerne og det hele. Altså, ja. Der var også en kæmpe harpe. ja. Men det er, det er jo meget sjovt, du siger det der med, altså, så man bliver stimuleret på mange måder. Da jeg altså, kom altså, hjem det er virkelig overstimuleret. Ja, jeg var så overstimuleret. Jeg sov mega... Altså, nu havde jeg så også været til påskefrokost inden det var i musikhuset, så jeg var også træt, og jeg var lige kommet hjem fra Paris der om natten. Ja, så der var selvfølgelig også andre medgørende faktorer til, at jeg var mm. træt. Men jeg var virkelig pumpet, ja. der da jeg kom hjem om aftenen. Det er længe siden, jeg har været så træt. Mm. Jamen, vi, var også, vi havde jo talt om, da vi sad i pausen, snakkede, skulle vi egentlig også til at optage en efterfølgende. Ja, Når hele oplevelsen var slut, og vi var bare sådan kigge på hinanden, det var slut. Det kan vi ikke. Nej, vi skal hjem i seng. Ja, det var sådan, ja. vi havde siddet tre timer på det tidspunkt, fordi der var en halv times pause indimellem. Og sådan et, nej, der, der, der, der er så meget, jeg har så meget sådan i min krop nu, jeg kan ikke. Jeg bliver ja. nødt til at gå hjem og sove og sådan lige absorbere den her oplevelse. Ja, fordøje det. Ja, men det var, mm. det var virkelig fantastisk, men man skal kende historien. Ja. Ellers så det er det, det synd. Så er det, så er det spild af nogle rigtig gode billetter, mm. vil jeg mene. Skal vi gå videre til sådan selve filmen, og ikke ja. så meget musikhuset? Det ja. synes jeg. Lad os gøre det. <laughs> Yes. Jeg har øh, tænkt, at vi kunne måske tage sådan nogle scener, vi synes var rigtig gode i filmen at snakke mm. om, og så også tage nogle mindre gode, eller dårlige. <laughs> Decideret dårlige. Decideret dårlige scener, og snakke om dem. Og så, jeg elsker, at jeg bare ved specifikt, hvad det er, du mener. Ja. jeg, <laughs> ved, jeg har i hvert fald gættet den ene af dem, ikke? Jo. Øh, den tror jeg også, jeg kommenterede på i pausen, faktisk. Så det er ikke, fordi vi behøver at gå så meget i dybden med den. Nej. Ja, men skal vi starte med de gode? Ja, lad os starte med de gode. Havde du nogle yndlingsscener? Jeg synes, at øh, den her polyjuice-forvandling ja. var virkelig altså, flot lavet. Den her ude på toilettet. Lige præcis. Ja. Ude, altså, fordi at man sådan får det beskrevet i, i bogen, ikke? hvordan det er, de sådan ændrer karaktertræk. Det har vi jo ikke, det er jo ikke nået til nu. Det gør vi jo i næste kapitel <laughs> ja, for os, det men I, lige om lidt. I har selvfølgelig hørt det. Hvordan de ændrer karaktertræk og sådan bliver transformeret om til at være øhm, Crapper Goyle. Og jeg synes faktisk, at de gør det ret godt, fordi de her effekter er jo i starten af nullerne det er jo ikke... Ja, det skal man jo lige huske. Ja. Altså i forhold til, hvad kan vi i dag kontra, mm-hmm. hvad kunne man i mhm. starten af år 2000-tallet? Det er nemlig lige præcis det, ikke? Og jeg synes bare, at den der sådan måde, de sådan bobler op i ansigtet og sådan noget, og så bliver det sådan langsomt forvandlet om til Crabbe eller Goyles ansigt, ikke? Det, det fungerer ret godt. Det er ikke bare sådan pludselig, pup, og så er de sådan, det er en anden persons ansigt på deres, og er blevet en anden person. Men det er sådan mere en gradvis transformation. Og det synes mm. jeg faktisk fungerer rigtig godt. Og så ved du, jeg elsker alt med Dumbledore. Ja. <laughs> men det her er jo ikke min yndlings Dumbledore. Nej. Fordi han er sådan lidt for svagelig. Så øhm, yndlingsscener. Jeg tror ikke rigtig, at jeg sådan, ellers kan komme i tanke om så meget. Måske egentlig det her med... Øhm, <laughs> nede i hemmelighedens kammer, inden de kommer ind, hvor Ron, han øh, ja. <laughs> tryller øh, Glitterik Smørhår Altså, det er jo sådan set øh, Glitterik, der fortryller sig selv. Ja, jamen, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Ej, men jeg tænkte egentlig også mere på der, hvor han sådan slår ham i hovedet. Nå, ja, med den der sten. <laughs> ja. så han sådan, who am I? Who are you? Where are we? Is this your house? <laughs> this is a weird place. Og sådan, nå, Glitterik, han har det okay, eller han har mistet hukommelsen, eller hvad det er, han siger til Harry gennem den der stenhalløj. Ja. Og sådan, nej ja, du går bare videre. Ja. <laughs> få lidt ro på. <laughs> det var så sjovt, fordi vi ser ikke sådan rigtig sådan det der fysiske vold, vel? Nej. Så det er bare sådan utrolig pudsigt. Ja, det, og det også det sjovt. der med, at vold bliver gjort til en sjov ting. Altså ja. Altså, sådan, det, det bliver filmet, som om det er totalt grineren, og i virkeligheden, altså han bliver slået i hovedet med en sten. Det kunne være, han døde af det, ikke? <laughs> det er det, og der er lige ja. hukommelsestab, ikke? Ja. Så det bare gør Manden det har værre. Det hårdt. Ja. <laughs> Ej, ej, jeg synes, det er så sjovt. Og sådan generelt, alt glitterik er bare så komisk, fordi han opfører sig bare som jeg ved ikke hvad. Han er jo den største idiot. Ja, det er faktisk en af de ting, jeg har skrevet ned under gode scener. Der har ja. jeg skrevet alle de scener, hvor Glitterik og McGonagall optræder sammen. Åh, oh, ja. Yeah. Fordi jeg, jeg tænker synes, på øjenbryner. For eksempel. jeg synes simpelthen, der er generelt i filmen, de gange, eller egentlig, hvor Glitterik er der med en anden lærer, også med Snape. Mm, Snape gør det også ja, godt. altså, men både Snape og McGonagall, deres reaktioner på Glitterik mm-hmm. er simpelthen så grineren. Ja. Fordi det er så tydeligt, den afsky, de har, og hvor dum, og hvor dårlig de synes, han er, og mm. altså oplæst og selvoptaget. Og, jamen, det er så alle, deres, alle læserens følelser, følelser ja. i forhold til Glitterik bliver tydeliggjort ved Snapes og McGonagalls mm-hmm. måde at reagere på. Ja, det er så rigtigt. Især i forhold til, øhm, til duelscenen. Ja, med Snape. Ja, ja, hvor at han så præsenterer Snape som sin assistent, og man kan bare sådan se Alan Rickman, der sådan kniver sådan ansigtet helt sammen, og sådan, jeg mørder dig. Ja. <laughs> og det får vi også beskrevet i bogen, ikke? Hvordan Snape, han sådan står lige en tordensky bag ved Glitterik, og hvor Harrison tænker, han skulle bare aldrig nogen Snape stående bag sig, og se sådan der ud, fordi så var der godt nok, altså, så var han statshalt. Ja. Og det, og det gør Alan Rickman bare så godt. Ja. Han er så god til at hade folk. <laughs> og det gør, hvad er det nu skuespilleren hedder, der spiller McGonagall? Øhm, Maggie Smith. Maggie Smith, ja, det gør hun altså også. Ja. Helt vildt godt. Så det er jo altså også min yndlings. Og så vil jeg sige Harry i øh, selve Hemmelighedernes Kammer. Ja. Hele scenen med Tom Riddle, som mm. nu så afslører, at han er Voldemort, og Harrys kamp mod basilisken og sådan noget. Jeg, jeg synes faktisk, det er ret godt lavet. Ja. Det vil jeg faktisk egentlig give ret i. Ja. Og også, øh, nu gav jeg lige kado til øh, effekterne i ja. forhold til polyjuice Men jeg synes faktisk også, at basilisken er ret godt lavet. Ja, det synes jeg også. Også for sin tid ja. er den ret god. Det er nemlig, jeg ved, ved du, hvordan de har lavet den? Er det noget øhm, CGI eller sådan noget? Jamen, altså, <laughs> det burde jeg faktisk vide, fordi jeg var inde i går som forberedelse og finde sådan noget behind the scenes fakta. Og der var der også alt muligt om basilisken, men jeg tænkte, det er kedeligt, det gider jeg ikke. Så det læste, det læste jeg ikke. <laughs> så jeg kunne godt have vidst det, men det gør jeg ikke. Nej, det er Nej. også okay. Det er, det er nok noget computerlavet, kunne man forestille sig. Måske ja. sådan en eller anden dukke, de har ført rundt, og så har de så lagt et eller andet over efterfølgende. Det er jeg faktisk heller ikke klar over. Jeg vil sige, døren ind til hemmelighedernes kammer, den ja. der med den der slange Den kan jeg godt huske, den har du fortalt Den har jeg fortalt, at den er lavet i virkeligheden. Ja, og den kan også trække sig tilbage og frem i ja, virkeligheden. Ja, præcis. Sådan som så man gør sådan Ja, sådan som det gør i, i filmen. Lige præcis. Det, Ej, men jeg vil give dig ret, det er faktisk en rigtig god scene. Jeg synes faktisk også, at unge for Voldemort spiller rigtig godt. Ja. Jeg er lidt ærgerlig over, at de ikke har beholdt den skuespiller ja. i øh, for eksempel i sekseren, når man ja. får de der flashbacks med Voldemort. Ja. For jeg synes egentlig, der ser han, han også yngre ud, gør han ikke det? Jamen, der er det også en meget yngre, de har. De har castet en, der er noget yngre. Ja. Men, og det er jo fint nok der, hvor han er på børnehjemmet. Men mm. så er der også en mhm. scene, hvor han skal snakke med Snoppevom, mm. hvor mhm. han jo faktisk er på den alder, som han er her i øh, film 2. Ja. Okay, det var meget forvirrende. Forstår, forstår du, hvad jeg mener? Jeg tror godt, jeg forstår, ja, hvad den, al, den alder, han har i film 2. Han er som 16 unge, ja, på det tidspunkt. det er han også, når han snakker med, med Snøbjørn. Det er han mm. selvfølgelig ikke, når han starter på Hogwarts. Der er han jo 11. Mm. Men så skulle de jo have castet to forskellige. Det skulle de. for den samme. Altså, jeg tænker også, så kunne de sminke den skuespiller, der er i den her til at se yngre, yngre ud, ud. Ja. hvis han er blevet et par år ældre. Det burde ikke gøre så stor forskel, medmindre han virkelig sådan er blevet bodybuilder eller sådan noget i mellemtiden. Det kan jo være, at han har sagt nej. Ja, det er rigtigt. Det, det kan. Ikke. Jeg synes bare, at han spiller øh, Voldemort rigtig, rigtig overbevisende. Han er en rigtig god Voldemort. Og jeg kan ja. godt lide, at Voldemort er så pæn. Ja, for det har man jo også læst om i bøgerne, at han er ret længere. Jamen, det er nemlig det. Altså, som før han blev slange, lolte. Ja. Men, <laughs> men som ung. <laughs> Lord No Knows. Ja. <laughs> Jamen, det, er, det, altså, det er også det, at... Øh, nu skal vi overhovedet ikke snakke om Fantastic Beasts og sådan noget, vel? Nej. Øhm, men nu gør jeg det lige alligevel. Ja. I forhold til Johnny Depps øh, Gellert Grindelwald, som jeg jo også har en overbevisning om, skal være lidt lækker også gerne, nu ved vi godt, at ham, som vi ser i Fantastic Beasts, han er nok sådan noget 30-40 stykker eller sådan noget. Men det er alligevel sådan, han behøver ikke være så decideret grim. Nej, og uh, Johnny Depps øh, altså, udtryk er også at være skør. Ja. Han er sådan lidt øh, hattemageren i alle i Eventyrland for ja, mig. Ja, ja. Også i den her, altså nu har man kun set ham i en kort scene i, øh, mm. øh, i den film, der er udkommet. Sandt. Det er den Øh, følelse, jeg får det der skøre det med. Ja. Og det er jo ikke sådan, Gellert Grindelwald var. Nej, jeg føler også, at han skal være mere kold og, og ond. Kold og pæn og ung. Ja. <laughs> og ung. og ja, ung. Ja. Lige præcis. Altså, der skal være det der, det der onde lækre. Det er sådan lidt det, vi skal have fat i, ikke? Fordi Dumbledore skal også være tiltrukket af et eller andet. Ja, præcis. Altså, det kan også godt være, at han blev tiltrukket af noget skørt. Hvad ved jeg. Men, jeg synes ikke, at Grindelwald lever op til den Grindelwald, jeg har i hovedet. Og især ikke i forhold til den skuespiller, som vi ser i, øh, det må så være på, nej, film 7, hvor at han stjæler Oldstævn. Eller er det film 8? Nu bliver jeg faktisk tvivl. Det er film 7. Mm. Ja, der, der var han hoppet ud af vinduet. Lige præcis. Ja, lige det præcis. Kan jeg, jeg skal ikke huske. Nej, men han er sådan ung og har sådan ja. blonde krøller mm. og har sådan et fragt lille smil. Og så er det, ikke lige kunne finde ham, det er lige at gennemføre det også. Ikke? Det, er nemlig, det er jo sikkert, fordi han ikke er en særlig stor skuespiller. <laughs> Ja, det, kan altså, være. det er nok, fordi de vil gerne fylde hvad hedder det, hovedpersonerne ud med nogle mm. store skuespillere. Men jeg synes bare, at lige med de her, når vi ikke har set dem som unge, så kan jeg godt lide, så holder man sig til beskrivelserne også. Ja, Gør, det gennemfører det ligesom. Ikke? Ja, nå, nok om det. Ja, men så har vi jo også lidt allerede kommet ind på dårlige scener, bare ikke så meget i den her film, men generelt kritik. Ja. Øhm, hvad hedder det? Ikke fordi vi behøver at gå i dybden med det, for det har jeg fortalt om i pause-delen, mm-hmm. Øh, men den der duelscene er jeg ikke så vild med i forhold Ej. til slangen. Jeg synes, den er god i forhold til Snape og Glitterik, ja, ja. men hele den der slange-scene, hvor det går så langsomt. Og, øh, jamen det, Men det tager ja. jo også nærmest et minut. Jamen, den er så altså. kedelig også. Ja, og så øh, vil jeg så sige også, at jeg savnede virkelig kampscenen mellem Arthur og Lucius i boghandlen. Ja, det tænkte jeg faktisk også om. Den, også fordi den er så vigtig for plottet. Mm-hmm. Altså, fordi det er efter det, at han, Lucius, øh, Ginny taber det der kogekar med alle hendes øh, bøger, ja. og det er efter det, at Lucius samler dem op og putter dagbogen ned i mm-hmm. kogekarret. Hvilket faktisk er meget ulig ham når man lige tænker over det. Ja, på fra din måde her for dagbogen. Ja, ja, jeg, jeg øh, tænker bare det der med at samle bøgerne op. Ja, det er rigtigt, det er Selina ikke <laughs> Men, ja, men ja. jeg synes, det ligner ham endnu mindre, den måde han, eller jeg synes bare, den, hele den der scene ja. mellem Arthur og Lucius inde i boghandlen, den er så dårligt lavet. Ja, jeg kan også godt det irriterer lide, mig. Altså det, jeg også godt kan lide ved den scene, som du siger i bogen, det er det der med, at Arthur, han bliver sådan, da han kritiserer, øhm, hvad hedder det, Mr. and Mrs. Øhm, Granger. Granger. Det er der, hvor han flipper ud, ikke, og er sådan, nu er det nok det skal du ikke. Ja. Godt tåle, at de står og siger en masse grimme ting om hans egen familie, men han skal fandme ikke stå og snakke om, om nogle mennesker, der overhovedet ikke... Som altså, han ikke engang kender. Nej. nej. Og som han... Altså, der er ikke noget grundlag for det vel, og det er der, han bliver gal og slår ham. Ja. Og det, det siger ret meget om aftur, som vi ikke får med Mm. Altså, så er de bare sådan to sådan, han løber der og sådan, puster sådan lidt op og sådan, nå, okay, fint Trækker ja, sig og tilbage. sådan står bitch lidt over hinanden. Det havde ikke? været altså fucking sådan... sjovt at se Lucius Malfoy med sådan helt fucked hår og være sådan... Ja, <laughs> det ville gøre dem begge to lidt mere menneskelige. Det ville det. Og det, det er de jo øh, også. Ja. Altså, øh, apropos Lucius Malfoy. Den der Avada kadaver ting som han var ved at gøre i aller sidste scene, hvor Harry han har været op og, og giver Dobby den der sok, ikke? Mm, ja, ude på gangen der. Lige præcis. Ja. Og Dobby så er en fri alt for bla bla. Ja. Vi kender alle sammen sinde. Og så skal mm, du Lucius for lige pludselig til at lave en besværelse, og så hører man Abba! Og så bliver han så banket tilbage af Dobbys øh, magi. Ja. What? Ja, det vil aldrig ske. Nej. Nu øh, kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvad for en besværgelse han bruger i bogen. Nej, jeg men jeg mener bestemt ikke, det er hvad det kan være. Ej, hvis det er det, så er det dårligt. Ved du hvad, det tjekker vi lige hurtigt. Jeg finder ja, den lige. Gør det. Jeg, har bogen med. <laughs> Bad penmanship. Hvad står der? Jamen, der står ja, øh, om på side 335. Mm-hmm. Så det er faktisk helt næsten mod slutningen. Ja, der er det ikke er særlig mange sider. Scene, ikke? Jo, Nå, men der, øh, der står der det her med, at øh, Dobby er blevet fri, og så... Øh, Dobby er så fri, elf! Ja, rørende scene. Og så øh, øh, kaster han sig over Harry. Altså fysisk kaster han sig over oh. Harry. Han bruger slet ikke nogen besværgelse. Nå. Og så øh, altså får Dobby ham til at altså, og mm-hmm. kaster ham væk fra Det lyder Harry, også ikke? meget voldsomt, faktisk. Ja. Men igen, det er måske også det der med, det viser også lidt en anden side af Lucius Malfoy, ikke? at han ikke er så kølig og kalkuleret, men han faktisk dykker ned i noget mere dyrisk, noget mere mokkel i gåseøjne, ja. ikke? Og sådan, fordi nævekamp gør man jo ikke i troldmandsvand overhovedet. Man slår ikke på hinanden fysisk. Aldrig. Ej, ej. Det er så... Det er under, under værdighed, faktisk. Det er det. Ja. Altså, det er virkelig sådan det værste, man kan gøre. Så det synes jeg faktisk egentlig siger noget om, Malf eller om Lucius Malfoys karakter, mm. at han gør det her både i forhold til Mr. Weasley og i forhold til Harry. Ja. Og siger meget mere end den der, hvad der kadavra besværgelse. Ja, det er lidt ærgerligt, man ikke har valgt at tage de der kampscener med ham. Ja, det kan selvfølgelig også være, at det simpelthen så for åndssvagt ud. Det kan ja, være, at det ikke fungerede. Det været, ja, det kan sagtens være. Men, men det er ærgerligt, de skulle i hvert fald have valgt en anden besværgelse så ikke noget, der ikke var knap så voldsomt. Det var så vel en, vi ikke kender, det og lige meget. Ja. Men ikke af hvad der kan dage var. Altså, Dumbledore sidder lige inde på kontoret. Øh, lige på AV. Ja, der er så meget, der ikke giver mening i forhold til det der. Ja, det er dumt. Ja. Nå. Ja. Har du flere øh, scener, du synes, vi lige skal diskutere? Jeg kom lige til at tænke på noget, og så ja. glemte jeg det. <laughs> Okay. <laughs> Nej. Nej. Fordi ellers så tænker jeg, så kunne vi lige gå videre til behind the scenes. Yes. Den her film, den havde jo premiere for første gang den 15. november 2002. Mm-hmm. Det, jeg synes var lidt sjovt med, med det, det er, at altså sådan selve optagelserne til den begyndte faktisk tre dage efter premieren på Film 1. What? Ja, så de har jo allerede vidst ret hurtigt, at de skulle lave en to også. Mm-hmm. Ja, det er så de har ikke voldsomt. fået en lang pause. Jeg ved godt, at de har nok også været færdige med optagelserne til ja. film 1 noget tid inden, ja, ja, at den ruller over skærmen. Men tænker du ikke også, at de simpelthen har købt kontrakt til måske første og anden film i samme omgang? Det er godt være. Det var samme øh, instruktør det på de to det. film. Så har de ligesom tænkt, øh, ja, Chris Columbus, ikke? Så har de ligesom tænkt, øh, nå, vi tager bare lige dem begge to, og så får vi lige kørt <laughs> afsted. Ja. Og, og de har nok ikke vidst, hvor stor en succes første film ville blive på det tidspunkt, men øh, man kan sige, at de vidste jo godt, hvor gode bøgerne var. Ja. Altså, de første, de kom ud sådan lige rap, gjorde de ikke det? 97, måske sådan noget 98-99. hun, Jeg synes, hun de kom ret hurtigt, dem ret hurtigt ja, efter hinanden. Der. Mm. Og mhm. der, der, allerede etteren blev en kæmpe succes. Altså, der har været ret godt belæg for... Ja, den har udkommet i 98. Ja. Altså, øh, Hemmelighedernes Kammer. Den kommet året efter. Så de har godt vidst, at det, altså, at det var en succes som bog, i hvert ja, fald. det har man. Sige. Ja. ja, det er faktisk ret imponerende. Men det gør jo også noget godt i forhold til skuespillernes alder, kan man sige. Ja, at de ikke når at blive for gamle. Lige præcis. Til sidst er de jo faktisk noget for gamle i forhold til ja. hvad de skal, skal ligne at være, ikke? Ja, de er sådan noget 17 i, i, I bogen. Ja, i film 8 og sådan noget, ikke? Men, øh, men hvor gamle er de egentlig? Er de sådan noget i starten af 20'erne? Ja, det tror jeg. Ja, men jeg synes, at de gør det godt i forhold til den måde, de sådan giver dem tøj på og sådan noget. Det er heller ja, ja. ikke for... Der, der er heller ikke sådan... De går ikke op i former heller. Altså generelt sex er ikke noget, man sådan gør sig så meget i, i det her univers, og heller ikke i filmene. Og det giver jo også noget til, at de stadigvæk er teenager, ikke? Ja. Jeg tænker, der bliver ikke vist nogen former på nogen som helst rigtigt. Nej, nej. Det, der er ikke noget sexet tøj eller noget. Nej, der er nej. lige Hermiones øh, lyserøde kjole, som er blå i bogen. Øh, øh ja, i, i bog 4. Ja, julebog. Ja. Men det er jo sådan det mest... Men den er heller ikke særlig sexet. Filmen. Nej, det er den ikke. Men det er måske mest sådan, hvor man skal tænke, wow, hende vil jeg gerne være, tror jeg. Det er sådan et fornemmelse, at man skal føle, tænker jeg. Ja. Sådan lidt prinsesse-style. Mm. Men nej, ja. det er rigtigt nok. Og så, øh, så fandt jeg lige sådan øh, scener, som øh, var improviseret, som uh. slet ikke har været uh. meningen skulle med. Ja. Og øh, den første, jeg lige vil nævne, det er øh, den der sætningsudveksling, der er mellem Malfoy og Harry ind på Dumbledores kontor. Mm-hmm. Der hvor at øh, Malfoy han siger et eller andet med ham til Harry om, at så må man da håbe, at Harry altid er til stede til at <laughs> kunne forsvarer de forsvarsløse eller et eller andet, ting, ja, sådan noget ja, ja. den stil, og så siger Harry, øh, bare roligt, det skal jeg nok, eller sådan. Mm-hmm. Og det var fordi, at ham, skuespilleren, der spiller Lucius Malfoy, da de havde optaget den scene der, så var, så var han sådan, jeg kan ikke bare gå, efter at jeg lige er blevet totalt sådan altså mistet ansigt for en dobbeltår, Harry. Nej. Altså, jeg kan ikke bare gå med ryggen til, og så være sådan, nå okay, hej hej. Nej. Så han var sådan, jeg bliver nødt til at have en eller anden sådan afsluttende en comeback, comeback til Harry. Ja. Og så havde Chris Columbus sagt, fint, bare give den et shot, mm-hmm. gør et eller andet. Og så havde han sagt det der, og så havde Harry, altså skuespilleren Daniel Radcliffe, havde mm-hmm. så mhm. improviseret, don't worry. jeg vil altid være der, eller hvad det ja. han siger, ikke? Ja. Så vidt jeg ved, i, i samme scene faktisk, ja. så, øhm, så sparker han jo Dobby ned ad trapperne. Ja. Og det var også improviseret, det var slet ikke meningen, Nå. at han skulle give ham det der ja. slag med, med sin stok, og sådan sparke ja. ham ned ad trapperne. Men så, så gjorde han det så, og så, så var instruktøren så, øh, hvorfor, hvorfor går det? Hvorfor går det så mærkeligt? Jamen, det er da fordi, jeg sparker hushalven. <laughs> Nå, ja. <laughs> fordi den findes, det er jo CGI, ikke? Så det jo. er jo noget, øh, der er blevet sat ind efterfølgende. Ja. Men det passer jo meget godt ikke til hans sådan, person. Det gør det, mm. ja. Altså, det var meget der kom sjovt. der lidt af det vold ind, som Jeg tror, han er en god øh, improvisatør. Ham her, jeg ved faktisk ikke hvad skuespilleren hedder. Nej, jeg kan heller ikke huske det lige nu. Men, men øh, ham, der spiller Lucas Ham, der spil- spiller ham, ja. En anden improviseret <laughs> scene, det er der, hvor at Harry er forklædt som Goyle under... Mm. Øh, øh under Polyjuice-elixiren. Jeg var faktisk ikke sikker på, hvem det var, han var. Han er Goyle. Okay. Ja. Og, og han møder Malfoy, hvor Malfoy så siger, jeg vidste ikke, du kunne læse. <laughs> <laughs> Den der sætning, jeg vidste ikke, du kunne læse, det var noget, Tom Felsen fandt på. Da de sådan, fordi det var ikke, så ikke meningen, han skulle, han skulle bare have sagt det der, nå, Goyle og Crab der er i, eller sådan noget, jeg har lidt ja, efter jer. Ja. Og så er det så hans egen ja, improvisation, der er den der, jeg vidste ikke engang, du kunne læse. <laughs> <laughs> Men de altså havde alle sammen synes, at det var så grineren sagt, at de var sådan, den det beholder vi. Også, det er det også. De må også have utrolig mange sådan nogle udklip, ikke, hvor man er sådan, der må være sagt virkelig meget fucked på det der sæt. Ja. Ej, jeg vil så gerne, jeg vil give meget for at få lov til at se alle de der uredigerede optagelser. <laughs> Ja, ja. ja skuespillerne var sjove. Ja, lige præcis, ja. lige præcis. Også, øh, jeg læste generelt, fordi at der er så mange børn med, mm. og som statister sådan noget, så har været rigtig mange scener, de har skulle tage om, fordi at ja, de ikke altid lige har gjort det, de havde fået besked på, og mm. ikke lige havde fanget, hvad eller det var. Eller en prank, eller har knækket yeah. deres tryllestav, eller ja, sådan eller altså andet. altså sådan, at der har været rigtig mange sådan nogle omoptagelser, fordi mm-hmm. børnene ikke lige er så nemme at arbejde med som Art, voksne. Ja. Um, der er jo selvfølgelig også, nu er der selvfølgelig ikke nogen kyssescener i den her, men uh, jo længere hen vi kommer, jo flere kyssescener bliver der jo også. Og det er jo ret akavet. Ja. Så vidt jeg har forstået, fordi det der børneskuespillere skulle stå og rosne under en mikkelten eller sådan noget. Mm. Jeg har set sådan et øh, klip på YouTube, hvor Hermione og Ron, altså skuespillerne, mm. skal fortælle om den scene, de skal, hvor de skal kysse ned i hemmelighedernes kammer. Yeah. <laughs> Hermione, hun er bare sådan, ja, men det er jo så romantisk i forhold til bogen, eller sådan, at mm. så, mm-hmm. det kunne jeg sagtens leve mig ind i, og altså, det var jo lidt akavet, fordi Rupert og jeg er venner, og, sådan, og Ron er sådan, det var psykoakavet. <laughs> det kan jeg virkelig godt forestille mig. Jeg ja. tror faktisk også, jeg har set det der klip det er jo bare en akavet situation, der ja. skulle stå og kysse sine kollegaer. Jeg synes også, det ser lidt akavet for at være helt ærlig. Jeg synes ikke, at det ser så naturligt ud. Nej. Men det er jo, altså, det er jo også Og jeg svært. synes også, at kyssescenen mellem Harry og Joe ser ret akavet ud. Ja, det gør det. Det er også sådan, så står hun altså trist, og så står de bare og snæver under dem. Og man bare sådan, ej, hold op. Ja, Nå, ja. nok om det. Det, ja, ja. det. kan vi komme til i de senere øh, det, film. Det er jo, når vi kommer til de næste sæsonafslutninger, <laughs> kan ja. sige. Der er lang tid til. Der er lang tid, ja. Nej, men det var det, jeg havde sådan øh, mm. bagved inden. Bagved? Ja. ja, okay. Du har ikke noget med vores Ford Anglia? Jeg ved, at det var en bil, de fandt, som var fra 60'erne, mener jeg. Mm. Men det var den, som øh, ham der... Um en eller anden stranger, han endte med at stjæle for sættet, var det ikke? Jo, det er rigtigt. Jeg kan godt huske, du fortalte om det lige det har... i starten af bogen. Ja, jo, at, øh, at den blev stjålet fra sættet på et tidspunkt. Mm. Og så kørte til Skotland, gjorde den ikke det? Åh, oh, jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men de fandt den et år efter eller sådan noget, og den bare stod et eller andet random sted. Det er så fucking sjovt. Ja. Ej, det er lidt sjovt. Jeg vil gerne gå til Hogwarts. Det er da ja. nok. Det har faktisk, øh, apropos også lige behind the scenes, jeg læste, at det har også været øh, noget af det, de har brugt øh, rigtig meget tid på at lave, det var de der flyvescener. Mm. Det var rigtig svært at få det til at fungere. Med bilen? Ja. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Ja. Der, altså, den er jo også markant anderledes i forhold til, hvad der sker i, i bogen, fordi de flyver jo ned på selve øh, altså, skinnerne. Mm. Og det gør de jo ikke i bøgerne. Det er jo ikke det, der sker. Der Ej. prøver de bare at følge med, og så finder de den, og så kommer til at køre ind i The Warming Willow, fordi der ikke er mere benzin, ikke? Det er det, der egentlig er problemet, at der ikke er mere benzin på den. Eller den, den virker ikke længere, for ja. den er nok egentlig ikke benzin. Så ja, der er lige noget der. Ja, ellers andre ting, der er i forhold til filmen. Det er jo noget, vi har snakket om før, med den der dødstidsfest. Ja, den mangler også. Det er også særligt, at den ikke er med, synes ja. jeg. Der er bare alle de der lidt sjove momenter, ikke? Altså sådan nævekamp, dødsdagsfest, De der ting er ikke med. Også den her fantastiske scene, som vi så hvor de skulle ind og samle øhm, øh, hvad hedder det, stjæle ingredienser fra Snape's kontor. Ja. Altså, det vil være så sjovt at se lavet på film hvor øh, Harry han kaster det der fyrværkeri ned i den der gryde, ikke? Jo, og de så får de der svulme øh, elixir ud over det hele. Det vil jeg virkelig gerne se. Ja. Sådan er der jo øh, generelt flere gode scener i bogen. Det var derfor, man får noget andet ud af at læse bogen i forhold til filmen. Fordi jeg synes, filmen er holdt i en meget dyster tone og okay. også et dyster farveskala mm-hmm. og mhm. dyster musik. Så, som er alle de der lidt mere humoristiske indslag, som man Så læser der er utrolig meget af os. Ja, de er jo ikke rigtig med i filmen. Nej, det er nemlig det, og jeg synes også, altså det er måske også noget af det, vi, vi havde i vores minishow tidligere, hvor vi snakkede om, øh, om de andre personer på Harrys årgang. Og det er jo klart, at folk ikke kender dem, for de optræder jo næsten ikke i filmene. Nej, taler jo lidt. aldrig med nogen andre end runner Hermione næsten, vel? Ja, men ikke snakker... engang scenen med Justin Finch Fletchley, som vi Nej. læser om i bogen, den er heller ikke... Altså, han blev her, forstenet? Ja, det, det er med, men ikke mm. scenen, hvor at de står ude i, i botanikdrivhuset øh, og snakker sammen. Nej, det er rigtigt. Altså, vi får slet ikke etableret nogen venskaber mellem vores hovedperson og de andre elever, vel? Vi får lige en lille, lille smule... Nå, så er de til en forvandlingstime med McGonagall. En enkelt. Ja. Så er de til en time med Glitterik Smørhår. En enkelt, eller mm. to, mhm. eller sådan noget, ikke? En enkelt time med Snape. Det er det, vi får, og så får vi ikke mere. Så sådan, nu har I fået etableret forholdet til dem. Det er nok. Og de andre elever er ligegyldige, med mindre de bliver forstenet, eller dør, eller sådan noget. Ja. Og det er rigtig ærgerligt. Man kan sige, at det er selvfølgelig også kun en film på to timer. Men det er jo derfor, vi godt kan lide den her serie, fordi der er så mange informationer. Ja. Ja, det er ærgerligt. <laughs> On that note. <laughs> On that note. Nej, Nej, det er stadigvæk en udmærket film. Det er en, altså, jeg synes, det er en hyggelig film at se ja. Det, må det er sige. det også. Altså, den, den Men kan... man skal jo selvfølgelig være bevidst om, at der er nogle huller. Øh, ja, ja dog ikke lige så mange huller som i film 4. Der er Ej, virkelig nogle film plot huller. 4, der, den forstår man ikke, hvis man ikke har set den. Altså, jeg sad, Ej, hvis man ikke har læst ja, bogen. undskyld. Ja. Jeg sad og så den med en uindvidet person, som jeg tror, han havde set firen en enkelt gang eller sådan noget. Har aldrig læst bøgerne. Fattede ikke skid. Nej. <laughs> Spurgte han bagefter, forstod du, hvad der skete? Nej. Nej. <laughs> kan du referere film tilbage til mig? Nej. Nej, det er der ikke noget at sige til. Det forstår jeg godt. Og slet ikke femmeren heller. Nej, og jeg har faktisk også hørt nogen med 6'eren, og sådan, jeg forstår ikke, hvad der sker i den film. Nej, det forstår altså, jeg godt. Der er rigtig, altså faktisk både 4, 5 og 6 er virkelig svære at følge med i, hvis man ikke forstår, hvad der sker i det. Det er nemlig det, og jeg kunne især forestille mig med de der flashbacks i 6'eren, ikke? Og man er bare sådan, hvad, hvad fanden er det? Og så står der en eller anden ung demon child her, og hvad er det for noget? Ja. Og så, hvem ja. er ham der i den der lille kappe? Nå, det er Dumbledore. Okay, what the fuck. Ja, ja altså jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det er noget råd. Så til alle, der nogensinde har været forvirret over filmene, læs bøgerne. Ja. Eller hør dem. Det er jo måde, man kommer udenom. Eller øh, hør vores podcast. Altså, hvis man er øh, nået hertil, så har man nok <laughs> hørt det. Ja, måske. Jeg tror ikke, der er... En... Ja, nej. nej, sorry. Hvis man har hængt på indtil nu, så tror jeg, at man også er en, der måske er interesseret i at læse bøgerne. Ja, det håber jeg. Hvis I ikke har læst bøgerne, så læs bøgerne. Eller ja. hør dem. De er super gode. Ja, det må man sige. Ja. <laughs> Men, øhm, det er også en fin måde at slutte vores... <laughs> Ja, øh. sæson af på. Ja. Ja, fordi øhm, så er næste projekt jo bog 3. Ja. Fangen fra Askeban. Det er rigtigt. Vi har gjort en lille smule anderledes den, den sæson, der lige har været. Mm. Og vi kommer nok også til at ændre på nogle ting i forhold til den kommende sæson. Det gør vi. Der er mm. i hvert fald en ting, der er helt sikkert vist, og det er, at karakterafsnittet bliver fjernet. Ja. Og erstattet af noget andet. Lige præcis. Og så tager vi et, øh, et muligt karakterafsnit ind, og så kommer en ny karakter. Ja. Hvis der er en ny karakter, vi skal have... For eksempel have... Lupus, eller ja. Lupin. Eller... Og Sirius, ja. og øh, hvad hedder han, Peter Pettigrew. Lige præcis. Der er nogle ret vigtige karakterer for resten af serien, som vi selvfølgelig ja. skal have på plads. Og så øh, bruger vi tiden på dem, men ikke på alle dem, vi har introduceret. Nej, fordi der er ikke nogen grund til at gå og snakke side op og side ned om Hermione og hendes forhold til Harry, hver eneste gang hun optræder. Ja, det har vi det har vi gjort. Ja. Så vi vælger simpelthen at lave mere et, hvad kan man kalde det, plot-afsnit simpelthen. Ja, det er nok sådan noget, vi kommer til at kalde det. Sådan, hvad, hvad var vigtigt? Nemlig. Hvad kan vi hive ud af de her forskellige interaktioner mellem karaktererne? Øhm, så det kommer jo, til at ændre i handling generelt også. Ja, også ja. det for guds skyld. Men så tænker jeg også, øh, det har jeg også noget, vi har talt om, vi kommer nok til at slå nogle kapitler sammen. Ja. Vi har ikke besluttet os for, hvor mange. Vi tænker nok umiddelbart to. Men det kommer selvfølgelig an på det individuelle kapitels øh, vigtighed. Ja, jeg tænker, hvis der nu er et kapitel, hvor der bare sker så ufattelig meget, mm-hmm. så er det dumt at slå det sammen med et andet kapitel, hvor der også sker helt ufattelig meget. Det er nemlig, Men hvis de der typisk er, hinanden, ikke? Jo, og hvis der nu er to kapitler, der ikke har så meget at byde på, så kunne man måske godt slå dem sammen. Det er nemlig det. De her fælderkapitler har vi også haft et par stykker i den her bog, hvor de bare mm. går til time. Det havde vi også i sidste, for eksempel Dragen Norbert. <laughs> ja, der kan jeg huske til den øh, i bog 1 der med Norbert, hvor vi var sådan, vi aner ikke, hvad vi skal snakke om. Der kan ske hvad noget som helst i det her kapitel. skal vi snakke ja. om den her Men det fleste kapitler, synes jeg faktisk altid, vi finder et eller andet. Det kan man også godt om. typisk. Ja. Men der er nogle af dem, hvor man er sådan, okay, nu er det simpelthen bare lige, fordi tiden skal gå mellem det næste sker, men, ikke? Ja, den overgang til det næste kapitel, ikke? Lige præcis, mm. lige præcis. Men, øh, men det kommer vi til, og så må vi se, om vi gør noget andet sjovt, om vi skal have flere interviews, eller ja. skal vi lave nogle flere live shows. Og i den forbindelse, så giv os endelig noget feedback, hvis I har idéer eller ønsker. Eller... Gerne vil have os til at komme et sted. Vi får ja. jo nogle øh, forspørgseler en gang imellem. Der er nogle stykker, der har spurgt, om ikke vi vil komme til Aalborg. Lige præcis. Men det, så, vil, det vil vi gerne. Det vil vi gerne. Så skal vi, vi skal bare have en invitation fra nogen, kan man det sige. Det. Altså det, øh, vi er jo bare, hvad hedder det, to studerende. Så det der ja. med at skulle arrangere det helt store, så er det rart, hvis der er nogen andre, der gerne vil sige, vi har et lokal. Ja. Vi har mm, altså plads til at og vil gerne skrive, lave en Facebook op, altså begivenhed eller sådan noget, ja, ja. hvis I kommer. Så hermed en opfordring til, jeg ved ikke, <laughs> Aalborg Bibliotek eller et eller andet. Ja, ja. sådan noget, ikke? Altså, øh. hvis I gerne vil det, så spørg ja. rundt omkring på bibliotekerne i jeres øh, hjembyer, om de har lyst til at have os på besøg, så vil vi rigtig gerne komme. Mm. Altså, vi skal ikke have noget for de der live shows. Nej, vi tager ikke noget det er gratis. Så det er faktisk ikke andet end bare lige at stille nogle stole op. Ja. <laughs> Sådan set. Sådan. Ja, så, så kommer det vi gerne. egentlig ret øh, omkostningsfrit. Ja. Men også nu lige i forhold til, at jeg sagde, at man skulle kontakte os, det var også i forhold til øh, generelt vores episoder, tænker jeg, de ja. almindelige episoder, hvis man har øh, ris og ros eller ja. ønsker til, vil I ikke fokusere noget mere på det her, eller vil ikke... Øh, ja, det her segment kunne være fedt, hvis I ville have det med en gang imellem. Helt sikkert, eller helt sikkert. hvad det nu kan være, et eller andet. Eller tanker omkring det, slå kapitlerne sammen. Mm. Er det for meget, eller er det en god idé? Eller, altså sådan, generelt vil vi gerne have noget feedback, fordi en ting er jo, hvad vi sidder og synes er godt og ikke godt, men... Mm-hmm. Det, det er jo ikke også der lytter. Nej, vi, <laughs> altså en ting er, hvad vi synes er sjovt at snakke om, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som det lytterne synes er godt at snakke og høre om. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Så ja, skriv endelig gerne. Det vil være dejligt, og som altid, giv gerne ind og give os nogle stjerner og nogle anmeldelser. Og så anbefaler os til jeres venner og familie. Det vil være så dejligt. Ja. Det bliver vi altid glade for. Helt sikkert. At få flere nye lyttere. <laughs> Nej, <laughs> jeg hørte det lige helt forkert. Hvad hørte du det som? Jeg hørte det som, du sagde, at få nogle fyre som lyttere. <laughs> <laughs> ja, det er fordi, jeg mumler lidt. Ja. Flere nye lyttere. Ja, for flere nye. For nogle fyre som lyttere. Ja. ja. <laughs> Ej, Ej vi er lige glade med, hvilket køn I har. Ja, størstedelen af jer er kvinder. Ja, eller andet. Eller andet. Jamen, øh, så ses vi jo til bog 3. Jamen, det gør vi. Ja, den glæder mig. Så har det godt indtil da. <laughs> ja, og det må I alle sammen også. Og ja. tak for, at I lytter med. Ja, nemlig. Det, det er egentlig vigtigt. Det synes jeg er godt at slutte af med. Ja, tak fordi I lytter med. Det er så skønt. Yes. Once again, you astonish with your gifts, Potter. Gifts mere mortals can only dream of possessing. How grand it must be to be the chosen.